kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onni nozil qildi. Qur'onda ko'p narsani farz qildi. Namozni ham farz qildi, ro'zani ham farz qildi, zakotni ham farz qildi, hajjni ham farz qildi, shu jumladan qitol, jihodni ham farz qildi. Buni Alloh farz qilgan. Va Alloh taolo mana biz o'qigan oyatda aytdiki, qital. Sizlarga qitol qilishlik jang qilishlik, jihod qilishlik kitobat qilindi ya'ni furida alaykum ya'ni sizlarga farz qilindi qandayki boshqa ibodatlar farz qilingan bo'lsa jihod ham qitolni ham Alloh farz qildi huwa lekin bu ibodat sizlarni nafsingizga yoqmaydi ya'ni nafsga qiyin ibodat boshqa biror bir ibodatda Alloh taolo bunaqa demagan huwa demagan kurh deb insonni nafsiga yoqmaydi. Qiyin, mashaqqat. Chunki qitol zohiran ko'rsangiz faqat o'ldirish yoki qatl bo'lish, yo jarohatlanish, yo mashaqqat. Alloh subhanahu va taolo bizni yo'qdan bor qilgan, bor qilib yaratgan zot, bizni tabiatimiz biladi. Lekin Alloh taolo aytayaptiki va asa an takrahu shay'an va huwa khayrul lakum. shoyatki sizlar o'zingizga yaxshi bo'lgan narsani yomon ko'rasizlar. Sizlarga yoqmayotgan narsa sizlar uchun yaxshi. Va sizlarga va asa an tuhibbu shay'an va huwa sharrul lakum. Shoyat sizlar suyadigan, sizlar yaxshi ko'radigan narsa, sizlarga nafsingizga yoqadigan narsa aslida bu sizlarga yomon bo'lgan narsa. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mana bu ibodatni farz qilgan vaqtida bu ibodatni qiyin ibodat ekanligini, mashaqqatli ibodat ekanligini bizga xabarini berdi. Ya'ni biz bexabar emasmiz. Bu oyat bilan Alloh taolo nimaga bu ibodatni bizga tabiatini ma'lum qildi. Boshqa ibodatlarda bu mashaqqat yo'q. Mana namoz o'qiysiz, 5 tugadi tugadimi? 5 minut, 10 minut, ja ko'p o'qisangiz 15 minut, 20 minut o'qiysiz, turib chiqib ketaverasiz. Bunda u mashaqqat yo'q. Bu jihodni qilishda talab qilinadigan mashaqqat u ibodatga chekilmadi. Haj mavsumi 3 kun. Hajga borsangizlar 3 kun mashaqqat chekadi asosan. Roza 1 oy. Xosatan u rozani hamki biz tutamiz. Iftorlarda maishat qilib, saharliklarda ko'pgina go'shtlarni yeb, bu bu ibodatdan ibodatga o'xshamaydi. Sal yoz vaqtida, yoz mavsumida sal bir qiynaladi. Lekin uni chiqarib olamiz. Ya'ni iftor vaqtida mashalloh yeb, o'rnini to'ldirib olamiz. Lekin jihodni avvalidan, alifidan to yoyigacha hammasi mashaqqat. Hammasi qiyin. Lekin u biz o'ylagan qiyin. Alloh taolo aytadiki, yo'q, sizlarga yomon ko'rinayotgan bu narsa, albatta bu narsa yaxshi narsa sizlar uchun. Nimaga? O'sha doim aytiladiki, Hasanul Basri rahimahullohning gaplari bor. Jannatga eng yaqin yo'l jihod yo'li. tog'larda ko'ryapsizlar, tog'da yurib tog'i ham o'rganib qolgan bo'lsan agar shaharlarda bir yo'l bor, aylanma yo'l bor. Mana o'zi biz bir joydan bu kishi bilan bir joyda edik, mashinada biz keldik, aylanib keldik. Shohid bu kishi bunday tog'lardan oshib o'tib keldi. Lekin bu kishi o'tib kelgan yo'l mashaqqatliroq yo'q, yo'l, lekin yaqin yo'l. Shuning uchun mana bu ibodatda birinchi boshlanadigan bosqichi mana bu sizlar ta'lim olayotgan bosqich. Buni i'dod deydi arab tilida. ta'lim deydi ruschasiga uchebka deydi bir narsa deydi подготовка deydi tayyorgarlik bu agar sizlar bu bosqichda yaxshi tayyorgarlik ko'rsangiz inshaalloh ertaga jang maydonida qiynalmaysizlar ba'zida ustozlar bizlarga qilayotgan berayotgan jazolari ba'zi qo'yayotgan tartibi insonni nafsiga tegadi chunki biz haligi nima deydi hurt o'sganmizda hamma o'zini uyida podshoh uni qil, buni qil, buni qilma. Vaholanki bu ibodatni tabiatda bor bu narsa. Ana shu Qur'oni Karimda Baqara surasida Alloh taolo Tolut va Jolut qissasini olib keladi. Shu qissada 80 ming lashkar bilan Tolut chiqadi. 80 ming lashkari bor. Ro'barlardan daryo chiqib qoldi. daryoni suvini ichishlikdan qomondan man qiladi. Ichish mumkin emas. Faqat ozgina ichib, og'zingni namlasa ijozat. Yani yotup alıp içişlikka yok. yo'q. Bitta suv bilan Alloh taolo imtihon Tuyup Bitta suvni to'yib ichish mumkin emas. Maskarda bunaqa narsa ko'p bo'ladi. Kelasi suvni ichaman desang, ustoz aytadi, ijozat yo'q. Harakat, toqqa harakat deydi. Bu Kur'an'daki ayet. mana bu jihad ibodatni qiyinligi. 80 ming lashkar nima qildi? Qo'mondonga itoat qilmay suvni ichaverdi. To'yguncha ichdi. Işte, shu yerda 80 ming lashkardan 4 ming lashkar imtihondan o'tdi. 76 ming lashkar imtihondan yiqilib qoldi. Ular qaytdi orqaga. 4 ming kishi dushmanga ro'baro bo'lishdi. 4 ming kishining ichidan ham imtihon kelib 313 kishi Jolibni ustan g'olib bo'ldi. Ularning ichida Davud alayhisalom ham bor Va Banu Isroilni baxtli hayoti mana shu jangdan keyin boshlandi. Shu bilan Banu Isroilga Alloh taolo g'alabalarni berishni boshladi. 313 kishi bu ishni boshladi. Işte. Bir vaqt Banu Isroil nima edi? O'zini suyilayotgan avlodini himoya qila olmasdi Fir'avndan. Shunda Alloh taolo ularga izzat berdiki, yer yuzini mukammal bular hukumat qildi. Xosatan Sulaymon alayhisalom davrlarida Banu Isroilni zamoni saodati bo'ldi. Eng baxtli hayot shular kechirdi. Yer yuzida birorta kofir qolmadi, hammasi taslim bo'ldi. Lekin buni boshlashida juda mashaqqat. Hatto bir suvni ichishlik bilan imtihon qilindi. bir ho'planmaycha xolos, ko'p ishga ijozati yo'q. Bu askarda bu nizomlar bor. Bitta birodar aytibdi, sizlar bizga zulm qilyapsizlar. bu zulm emas. Sizga birodar bu rahm bu. Ertaga sizi niyatingiz cihat qilish kerak bo'lsa, rubu rubu bo'lganingizda düşman, bu sizi ustozingiz qilayotgan bu rahmni sizga qilmaydi u. Siz majbursiz dushmanning ro'barasida nima? Turib berishlikka majbursiz. Sabringiz bo'lishi kerak. Çünkü cenk Bu biz ko'rgan filmdagi u Rembo emas u. U asli jang u. Shuning uchun mana bu ibodatni sirlari bor. Sekretlari bor. Bu ibodat, bu jihad ibodati. Mana bu ibodatni biz haqiqiy ravishda ado qilsak, haqiqiy bajarsak, Alloh subhanahu va taolo bu ibodatimizni qabul qiladi va Alloh subhanahu va taolo bu ibodatimizga o'zi barakot beradi. va bu ibodat bilan Alloh subhanahu va taolo xorlangan ummatni yana aziz qiladi. Chunki ummat kutiba alaykumus siyam ayni shaklda kelgan bir oyat bor. Kutiba alaykumus siyam deb Alloh taolo aytdiki, siyom roza tutish sizlarga kitobat qilindi, farz qilindi degan oyatni ummat olgan. Lekin kutiba alaykumul qitalni olgan emas ummat. Bugun ummatni juda ham oz sonlik ummat jihad qilyapti. Chunki ular bilmaydi bu ibodatni ularga yaxshiligini. Alloh taolo juda ko'p joyda aytadiki, agar sizlar bilganingizda bu sizlar uchun eng yaxshi ibodat edi. Lekin ummat bilmaydi. Agar ummat bilganda bozorlar bo'shab qolardi. Agar ummat bilganda madrasalar, masjidlar bo'shab qolib, hamma jihad maydonida yurardi. Million million ummatni ichidan sanoqli kishilar chiqqan. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan gapimiz, bu ibodatni yaxshiligini Alloh bildirgan kishilargina biladi. Hamma bu ibodat yaxshiligini biladi. Xo'p, shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raldiki, eng afzal amal qaysi amal deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Allohga iymon keltirishlik va Allohning yo'lidagi jihad dedilar. Eng afzal amal. Jihad ibodati birodarlar bir o'rinlarda hatto namozdan birinchi o'ringa chiqib oladi. Biz bilgan iymondagi nima rukunlarda birinchi iymon, ikkinchi namoz. Lekin dushman yopirilib kelayotgan vaqtida jihad farzi ayn darajasiga chiqib qolgan vaqtida jihad namozdan ham oldinga o'tib oladi. Ya'ni darajasi shuncha baland bo'ladi, muhim bo'lib qoladi. Shu uyingizga dushman bostirib keldi, siz namoz o'qib turibsiz. Siz namoz o'qiysizmi yoki dushman bilan urishasizmi? O'zidan o'zi javob kelib chiqadiki, dushman bilan urishasiz. E toxta toxta toxta kofirman, Namoz o'qib olay desangiz vaqtdan bermaydi va bu sizni g'ayratingizga munosib emas bu. Shuning uchun mana bu ibodat birodarlar qital ibodati, jihad ibodati Alloh farz qilgan. Va bu ibodat uchun Alloh taolo juda ko'p va'dalarni bergan. Rasululloh sollallohu alayhi marhamat qildilarki, Alloh subhanahu va taolo jannatda mujohidlar uchun 100 ta darajani tayyorlab qo'ydi. Bu faqat mujohidlar uchun. va bu har bir darajani o'rtasidagi oraliq masofa osmon va yerlar chekaradi. Shu 100 ta daraja hammasi mujohidlar uchun. Va mana bu yo'ldagi agar Alloh taolo bizga istiqomatni nasib etsa, bizni ikkita oqibat kutib turibdi. Agar shu qital yo'lida biz mustahkam tursak, ikkita narsa bor. Yo g'ozi bo'lish bor, yer yuzida g'alaba qilib Qur'onni hokim qilish bor yoki shahid bo'lish bor. Uchinchi narsa yo'q. hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn Alloh taolo oyatda aytadi. Ayting munofiqlarga. Bizga yetadigan ikkita yaxshilikdan birini yetishini kutib turibsizlarmi? Bu ikkita yaxshilik nima? Imman nasr, imma shahada. yoki Allohning nusrati kelib, yer yuziga g'olib bo'lib, g'ozi bo'lishligimiz yoki shahodat. Bu shahodatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orzu qilgan. shahidlar hayotga, jannatga borgan vaqtida qaytishlikni Allohdan duo qilar. Ey Alloh meni dunyoga qaytargin. Boshqa biror bir payg'ambar, biror bir solih, biror bir siddiq aytmasa, ey Alloh meni dunyoga qaytargin. Lekin shahidda Allohdan birdan bir tamannosi orzusi bo'lar, ey Alloh meni hayotga qaytarsang, seni yo'lingda qayta-qayta ummatda yana borib, yana qaytib, yana borib, yana qaytib shahid bo'laversam, Allohni bergan fazlidan bu. Shuning uchun ikkita yutuq bor bizga. Faqat bizga g'alaba. Mujohid agar shu yo'lda ixlos bilan istiqomat qilib, sobit qadam biladigan bo'lsa, faqat u yutadi, yutqizar narsasi yo'q. Shahid bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orzu qilgan maqom. Agar g'alaba qiladigan bo'lsa, Qur'onni hokim qiladi yer yuziga. Bu yuzilib yotgan ummatni, xor bo'lib yotgan ummatni bag'riga u şabada shobada kiradi. Qamoqlarda yotgan musulmonlar ozod bo'ladi. oyoq osti bo'layotgan bayroq tavhid la ilaha illalloh muhammad rasululloh yana ko'tariladi. Yana ummatga kofirlar jizya to'lashni boshlaydi, soliq to'lashni boshlaydi. Mana bu narsa bo'ladi. Shuning uchun bu yo'lning natijasi ikkita. imma nasr, imma shahada. Ya yer yuzida g'oziy bo'lib, g'olib bo'lib, allohni nusrati bilan Qur'onning hokimiyatini o'rnatishlik yoki shahid bo'lishlik. Lekin ikkovsini ham Alloh taolo yutuq dedi. O'zi Qur'onda marhamat qildiki, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ Allohning yo'lida hayot dunyosini oxiratni evaziga sotgan kishilargina qitol qilsin, jihad qilsin. Hayot dunyoni hammasini sotadi ular. Ya'ni dunyoni tip yoradi. yoki Hazrati Ali aytgandek 3 taloq qo'yadi. Hazrati Ali bir kun xutba o'qib turib, soqollarini yulib olgan ekanlar. "Hey dunyo, kelib kelib meni aldamoqchi bo'lding. Men seni 3 taloq qo'yganman degan ekanlar. Ya'ni hayoti dunyoni sotgan oxiratga mukammal. Shu kishilargina bu yerda jihad qilsin deydi Alloh taolo. Qitol qilsin deydi. Va man yuqatil fi sabilillah. Kimda kim Allohning yo'lida qitol qilsa, jihad qilsa, fayuqtal aw yaghlib. Qatl bo'lsa, shahid bo'lsa yoki g'olib bo'lsa, g'ozi bo'lsa. Har ikki holatda ham dedi Alloh Teala biz ularga buyuk ajrni beramiz dedi. Ikkala holatda ham yutadi, yutqizmaydi. Ba'zida shahidlarni bechora olup gitip ketib dedi. deydi. U u bechora emas u. Biz biz bechora hayotda qolgan. U birodarimiz chorasini topib ketdi u. Chora nima? Rasululloh aleyhi alayhi vasallam haq vadeleri bor. Ve ma yantiku anil hawa in huwa illa vahyun yuha. Payg'ambarning gapi u havosdan emas, o'zining nafsidan gapirmaydi. Har bir gapirgan gapi vahiy. Nima deyapti Rasululloh sallam? Shahidning 6 ta xislati bor. Unga xos beriladi. Birinchi qatra qoni to'kilishligi bilan hamma gunohlari kechiriladi uni. Hamma gunohlardan poklanadi u. Jannatdagi o'rnini ko'rib turib jon beradi. Shuning uchun shahidlarni ko'rsangiz juda ko'pi tabassum kulib shahid bo'ladi. Ularda bir ajib bir holat bo'ladi. ularning rangida bir qo'rquv bo'lmaydi. Yillardan keyin ularni qabrdan qonib chiqsangiz, ana shu kuliyotgan, ana shu badanidan qon oqayotgan. Ularni hatto jasadini yer yemaydi. Va u azobi qabrdan omonda bo'ladi. Birodarlar, azobi qabr biz ahli sunna va jamoa aqidasida biz e'tiqod qilamiz, qabr azobi bor. Hatto ana shu buyuk sahobiy Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eng buyuk ansarlardan Sa'd ibn Muaz radhiyallohu anhu bu kishi ansorlarning kattasidandir. Xandaq g'azvasida bu kishi qattiq cerahatlengendi. Banu Kurayza'nın hukmini shu kishi o'qigan edi. Ki erkaklarni qatl qilamiz, ayollarni, bolalarini hammasini cho'ri qul qilamiz degan hukmni shu kishi o'qigandi. Shu kishini hukmi bilan 700 ta ba'zi rivoyatda 900 ta yahudi so'yilgan geldi. Bu kishi hukm geldi. bu kişi ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'tarib kelishayotgan vaqtlarda qum o'ylasa yidukum sayidina kelyapti, ulug'ina kelyapti, kutib olinglar deb hamma o'rnidan turib Rasululloh aleyhi alayhi vasallam o'rnidan turib kutib olgan buyuk sahobiy bo'ladi. Bu kishi qattiq jarohatlangandi. Shahid bo'lgan kunlarida Jibril amin keldi. Ya Rasululloh dedi, ashoblaringizdan bittasi vafot qildi. Butun maloikalar kutib o'tirdi. Jannatlar darvozasi ochilgandi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Sa'd qattiq jarohatlanganda shunga bir narsa bo'ldi, shekilli xabar olib kelinglar. Xabar olib kelishdiki, Sa'd shahid bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni qonga yugurlab shoshilib ketdilar, Sa'dni janozasiga u kishiga ergashgan kishilar qiynalib qolib, oyoqlaridagi kiyimlar ham yirtilib ketdi. Ya Rasululloh, bunchalik shoshilyapsiz. Nima gap deganda aytdilarki, Sadni ham maloikalar g'usul qildirib qo'yishdan cho'chib, men o'zim qo'lim bilan g'usul qildirmoqchiman, shunga shoshilyapman. Chunki Hamzalani ham malaikalar g'usul qildirishgandi. Buni ham ular g'usul qildirib qo'ymasin, o'zim g'usul qildiray deb yugurib ketyapman. E'tibor bilan o'zlari g'usul qildirdilar. O'zlari janoza o'qidilar. Bu kishini janozasiga 70 ming malaika tushgan ekan. Osmondan janoza o'qigani 70 ming malaika tushgan ekan. Yer yuziga bunaqangi katta miqdorda hiç vakt perişte çübeyre Makarem şu kişinin cenazesi iştirak edin gerisi gereken. Bu kişi cenaze kubur edildi. Şunu da kabriye koydular. Kabriye koyan vakti de Resulullah sallam rengiler özgerip gitti. Subhanallah dediler. Hemen sahabeler Subhanallah dedi. Ki yüzler yarıştı mübarek. Allahu Ekber dediler. Hemme Allahu Ekber. Ya Resulullah Subhanallah dediğinizden düşünmedik. Allahu Ekber'em dediğiniz düşünmedik. Nömege Subhanallah dediğiniz degende. De. Sa'dni qabrga qo'yishim bilan qabr bir qisib oldi dedilar. Men shunga subhanalloh deb qo'rqib ketdim dedilar. Sa'dni qabr bir qisdi dedilar. Qabr fitnasidan omonda bo'lganda Sa'd ibn Muoz omonda bo'lardi birodarlar. Qabr azobida shunchalik cho'chishimiz kerak bu. Shahidga qabr azobi yo'q birodarlar. Qabr azobi yo'q. Qiyomat kunida dahshatdan omonda bo'ladi. 70 ta qarindosh urug'lari mushrik bo'lmagan, lekin gunoh qilib jahannamga ketishligi aniq bo'lgan otasi, onasi, qarindosh urug'dan 70 şefaat shafaat qilib jannatga olib kiradi. 72 ta hura ayn unga nikohlab beriladi. 72 ta Rasululloh sallam ta, ularni ta'riflagan vaqtda aytdilarki, agar bu huri ayn dunyoga qaraydigan bo'lsa, dunyo yorishib ketadi. uning nuriga bu quyosh nuri hech nima bo'lmay qoladi. Shunchalar bunga fazilatlar beriladi. Keyin uniga bosh-boshiga viqor toji kiygiziladi. Mana bu ikkinchi yutuq. Buni Rasululloh sallam orzu qilgan. Shuning uchun mana bu yo'lni tabiatda ikkita narsa kutib turgan. Agar Alloh taolo bizni istiqomatlasib qilsa, oxirgacha mujohid bo'lib o'tsak, yo yer g'olib bo'lib Qur'onni hokim qilishlik yoki shahid bo'lishlik. Boshqa narsa emas. Ikkovsi ham yutuq bo'lish. Ikkovsi ham yutuq. Shuning bu yo'lda yutqizadigan narsamiz yo'q. Hatto badanimiz tirnalsa shu yo'lda Rasululloh sallallohu badani tirnalgan emas, badaniga nayzalar tekkan. Kamon o'qlari tekkan, u kishining badanidan qon oqqan. Bu bizni ertaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lgan vaqtda bir ko'rsatadigan alomatimiz bor. Ya Rasululloh mana meni ham badanim sizga o'xshadi. Jarohatlansa ham yutuq. Chunki bu yo'lda jarohatlangan kishilar ham juda ko'p va'dalar bor. Qiyomat kuni qanday jarohatlangan bo'lsa shunday qayta tiriladi. Badandan qon oqib turadi. Rangi qonni rangi bo'ladi. Lekin hidi mushk ambarli hidi bo'ladi. Ya'ni hamma narsasi yutuq bu mujohidni. agar u bu amalni ixlos bilan qilsa. Xolis Alloh uchun qilsa. Xolis allohni dinini oliy qilish uchun qilsa, albatta bu ibodatni uyutadi, yutqizmaydi. Faqat yutadi. Va aytib o'tdik, bu Alloh farz qilgan ibodat. Qur'onda farz qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amaliy qilib bergan. Faqat bizdan talab qilinayotgan narsa haqiqiy jihad qilish. Haqiqiy hijrat qilish. Haqiqiy e'dod qilishlik. Çünkü aytdiki alloh taolo aytyaptiki vajahidu fillahi hakka jihadihi allohni yolunda hakiki cihat qilinglar Braderler bu oyat haqiqiy jihod qilinglar degan oyat haqiqiy jihod qilayotgan sahobalarga tushgan ularni jihodini odam o'qisa eshitsa o'zini amaldan uyalib ketadi alloh taolo aytyaptiki vajahidu fillahi haqqa jihadihi Allah için haqiqiy jihod qilinglar. Demak, ibodatda haqiqiysi bor ekan, haqiqiysi bo'lmagani bor ekan. Bittasini surati bor, bittasini sirati bor. Shuning uchun bugun yetishmayotgan narsa ummatga birodarlar, ibodatlarning haqiqiysi yetishmayapti. Haqiqiy taqvo, haqiqiy ixlos, haqiqiy tavakkul, haqiqiy namoz, haqiqiy i'dod, haqiqiy hijrat, haqiqiy jihad, haqiqiy itoat, haqiqiy sabr, haqiqiy shukr, hamma narsani haqiqat kerak bu. Shundagina biz nifoqdan omonda bo'lamiz, birodarlar. Munofiqlar ham yuzaki ibodat qiladi. Munofiqlar ham jihad qiladi, birodarlar. Munofiqlar ham jihad maydoniga chiqqan. Munofiqlar payg'ambarimiz masjidda namoz o'qigan. Ya'ni zohiri ko'rinishi musulmon bo'lgan, lekin bu yerda bo'lmagan narsa. Qulubuhum qulubul Alsinatuhum alsinatul arab va qulubuhum qulubul ajim. Tillari arab, qalblari ajam. Bu qavmdan panoh so'ralgan. Yani tilida la ilaha illalloh Muhammedur Rasululloh deydi, qalbda u narsa yo'q. Shuning uchun mana bu bizga berilgan katta fursat. Birodarlar, biz bu yerga kelishini biz tanlamadik, Alloh tanladi bizni. Ba'zimiz shoyat duo ham qilmagan bo'lsak, men Pokistonga borsam, e'dod qilsam, jihad qilsam. Bu yo'lga Alloh bizni tanlagan. Allohni bizni ustimizda minnati bor. Biz minnat qila olmaymiz Alloh taolo. Biz Allohning qulimiz, Allohning bandasimiz. Undan bizni so'ragan narsamiz shuki gunohlarimizni kechirsa, amalimizni qabul qilsa, do'zaxdan bizga najot bersin, jannatga kirgizsin. Shuni so'raymiz Alloh taolo. aytaman bu imkoniyatlar bu sharoitlar <laughs> muaskarga bunaqangi sharoitlarni hech kim qilib bermayapti Alloh qilib beryapti xotirjamlik oromlik xotirjam e'dod qilib olishlik bu hammasi robbil alaminni biz ustimizdagi minnati bu hech kimni minnati emas na meni minnatim bor na qo'mondonlar na ustozlar biz minnat qila olmaymiz Alloh hammamiz ustimizdan minnati u bizni hidoyat qildi u bizga hijratni nasib qildi. U bizga mana ta'limni olishni nasib etdi. U bizga mana jihad qilishni nasib qildi. Shuning uchun kelinglar birodarlar, hamma amalimizni haqiqiy qilib olaylik. Bu bizga bir tillo fursat bu. Tillo bu. Bu fursatdan foydalanaylik Alhamdulillah Qur'ondan dars beradigan ustoz o'zi kelyapti, dars o'qiydi. Shariatdan dars beradigan o'zi kelyapti, o'qib olinglar. Ustozlar turibdi, o'qinglar. Hamma sharoit tayyor. Faqat bizdan nima? Shu bandalik qilib Payg'ambarlarning hammasini eng oliy maqomi abd maqomi boriladi. Allohning qullari ular. Sulaymon alayhisalom aytdi, butun yer yuziga podshoh bo'lgan. Alloh taolo Sulaymon alayhisalom maqtagan vaqtda aytadiki, "Ni'mal abd" Sulaymon bizni qandaynam yaxshi qulimiz dedi. Qul. Biz ham Allohning qulimiz. agar biz Allohga haqiqiy qulluq qilsak, Allohdan haqiqiy qo'rsak, qo'rqsak, vallohi yer yuzini Alloh taolo oyog'imizdagina qoldiradi. Sulaymon alayhissalom Allohdan haqiqiy qo'rqardi, insonlarga, jinlarga, shamollarga, butun hayvonlarga hukumat qilardi. Demak, Allohdan haqiqiy qo'rqardi. Allohning haqiqiy quli edi, Allohning haqiqiy bandasi edi. Shuning uchun biz iymon keltirayotgan vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga abduhu va rasuluhu deymiz. Allah'ın kulu ve Allah'ın peygamberi ilçisi de bir iman getiremiz. Biz anlamamız Allah'ın kulumuz. Allah'ın hakik kulu olaylık. Kulligimiz sababli şöyle geldik Allah'a kelimiz. Bir yakın kulluk kulaydık. Allah'ın buyruğlarını bacaraydık, kaytar yoluna kaytaydık. Okunan biz ancumanda ettiği buradarlar. Fattakullaha mastata'tum ayeti Allah'tan taqatini yetkenice takva kılingler digen ayet sahobalarga ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun oyati Alloh taolay aytdiki, ey iymon keltirgan mu'minlar, Allohdan haqiqiy qo'rqinglar va musulmon bo'lib vafot topinglar degan oyat nozil bo'lgan vaqtda bularga qattiq og'ir kelgan bu. qana qil taqvo qilamiz biz? Haqiqiy taqvo qana bo'ladi? Vaholanki ularni iymon uchun bergan qurbonliklar hammasini biz bilamiz. qiyomat kunigacha ular namuna. Shular bu haqiqiy taqvo qana ekan deb, shuni qana bajararkinmiz deb cho'chishgan vaqtida ularga yengillik o'laroq mana bu keyingi oyat nozil bo'lganki, toqatini yetgancha taqvo qilinglar. Birodarlar, bu sahobalarning hayoti, sahobiy ayollarning hayotini agar biz o'qiydigan bo'lsak, ishlatadigan bo'lsak, aytayapman-ku, bizning amallarimiz umuman ularning amaliga o'xshamaydi. Shular qo'rqib ketgan ekan. shular qo'rqib ketgan haqiqiy taqvo qanaq qilamiz shuning uchun mana fursatni <coughs> unumli bilaylik birodarlar har lahzasini alhamdulillah nizom bor tartib bor bir daqiqasiga agar shu kundan boshlab mana shu e'dod mana shu bosqichdan o'zingni bir nizomga solib olsani tartibga solib olsani inshaalloh qancha hayot bo'lsani ana shunda hayot ketadi Chunki abdulla Izam shahiddan so'rashar ekan bu kishi, yoshi ulug' katta olim kishi bo'lgan, rahimaulloh, mujohidlar imom bo'lgan bu kishi. Shundan so'rashar ekan, "Ya shayx, yoshingiz nechida?" desa, "5 yoshman" der ekan. O'zi u kishi 50 ga kirgan. "Ya siz ellikka ga desa, "Yo'q, mana shu hijrat ham boshlagan hayotimni men hayot deb bilaman, qolgan hayotimni hayot deb bilmayman." Haqiqiy izzat hayoti mana shu yerdan boshlanadi. mana shu mana shu madrasada mana shu maktabda hijrat jihod maktabida izzat ta'lim beriladi misol mana biz e'dod qilamiz bu yerda xitoy xitoyda qo'rqadi rus rusda qo'rqadi tojikistonda bir hafta oldin butun shanxay e, birlikda jamlanib nima o'tkazdi mashq o'tkazdi xitoydan ham keldi rusdan ham keldi ha o'zbekiston islomiy harakat tayyorgarlik ko'ryapti Bulara karşı bizden tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Allohu akbar. Allohning haq va'dasi turhibuna bihi aduvallohi adu aduvakum. Sizlar mana bu i'dod qilishinglar bilan, tayyorgarlik ko'rishinglar bilan Allohning dushmanlarini qo'rqitasizlar, o'zingizning dushmaninglarni qo'rqitasizlar va sizlarga oshkor bo'lmagan, ma'lum bo'lmagan boshqa bir Allah'ın o'ziga ma'lum bo'lgan düşmanlarına korkutasılar. Halitten qo'rqish başlayalım. Tacikistan bilen biz <coughs> durgan mintaqani o'rtasi necha yuz kilometr keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va'dalari bor edi. U kishi aytgandiki, Alloh taolo menga nusirtu birru'b masirati bir oylik masofadan turib dushmanni qalbiga qo'rquv solishlik bilan Alloh menga nusrat berdi Bir oylik masofa 1000 kilometr atrofida bo'ladi, balki undan ko'proq ham bo'ladi. Agar bir kishi har kuni 30 kilometr, 40 kilometr yurib tursa, bir oyda bir ming kilometr yurib qo'yadi bir oy yursa agar o'rtacha har kuni yursa o'ttiz qirq kilometr ellik kilometrgacha yursa bo'ladi ha boring o'ttiz qirq kilometr ming kilometrdan dushmanni qalbiga men deylar alloh nusrat berdi qo'rquv solaman mana yerdan ko'taravergan qurolini ham ma'lum nima qurolini ba'zi yerda karabi shu bilan sizlar atom bombasi bor dushmanni qo'rqityapsizlar yer yuzida eng ko'p atom bombasi bor bu Rusiya 2800 ta atom bombasi bor ekan Amerikalı 200 2800 ta var ekan. Amerikalı 2200 ta. Buni qo'rqyapti. Pokistonni 90 ta atom bombasi bor ekan. Alloh taolo nasib qilsin, qo'limizga tushib qolsin. 90 ta atom bombasi bor ekan. Aytmoqchi bo'lgan gapim, mana bu ibodatlarda birodarlar, niyatimiz xolis bo'lsin. Bayt, mana bu nizomga tushaveradi. Mana tahajjud o'qisalar 3:30 da turib ha buyerdan chiqqandagina o'qinglar shunga o'rganinglar hayotda ba'zi bir kishilar umuman tahajjud o'qiganmi alloh subhanahu va taolo kechada uch kecha uchida oxirgi uchinchi qismida yer osmoniga tushar ekan qanaqa tushadi biz uni kayfiyatini so'ramaymiz ahli sunna val jamoa shu hadisda kelgandaka qabul qilamiz alloh tushar ekan va bandalarga nido qilar ekanki har kechaki qani mendan so'raydiganlar bormi so'rasan alhamdulillah men xursand bo'ldim bugun uch o'ttizda tahajjud vaqti shunga odatlaning shunga odatlaning chunki tahajjud o'qimagan sahoba bo'lmagan birodarlar shuning uchun so'rashdiki ya rasululloh bir kishi mabodo oramizda topilib qolsa, tahajjud o'qimay, bomdod namozgacha uxlasa, buni hukmi nima bo'ladi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ikkita uni ikkita qulog'iga shayton bavul qilib qo'ygan odam bo'ladi dedilar. Bomdodda ozonigacha uxlagan turmasdan. Buni misoli dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita quloqiga ikkita quloqiga shayton bavul qilib qo'ygan dedilar. Birodarlar kishini kiyimiga bavul deyib kelsa, qana bo'lib odam yutashadi, tozalaydi uni. U quloqqa quyilingan. Uni endi davolashi uchun doktorga bormaslik kerak. Uni davolashlik uchun kechasi turib Robbil alamin yig'lashlik kerak. Men shu Afg'onistonga safarga borganda bir tanasi ta'sirlandim. Tahajjud vaqtida cho'ponlar qo'yini yaylovga olib chiqar ekan, o'tlatgan. Tahajjud vaqtida turish kerak ekan. Cho'pondan so'radim, bu cho'pon qanaqa bo'ladi, nima qilish kerak desam, shu tahajjud vaqtida azon otilmasdan 1 soat oldin deydi, qo'ylarni olib chiqib yaylovga o'tlatamiz deydi. Shu vaqtda yegan o'tni yesa qo'y semiradi deydi. Subhanalloh. Shuning ulamolar aytar qo'y tahajjud vaqtida zikr qiladi. Shuning uchun shuncha ko'p so'yiladi qo'y, nasli ham kam bechorani, bitta ikkita tug'adi. Bitta ikkita tug'adi, lekin eng ko'p hayvon shu deyishar ekan. Chunki Allohni zikrini qilib o'tiradi. it tahajjud vaqtida uxlaydi. Shuni bilgan bo'lsangiz, tahajjud vaqti kelsa, it uxlab qoladi. Tushunchilar mana postlardan o'tgan vaqtda dalniya qanday deganlar, iti bo'ladi milisani, milisani ham uxlaydi, iti ham uxlaydi. Shu vaqtda o'tib ketadi. Shu vaqtda it uxlar ekan. Vaholanki itni bola shuncha ko'p bo'ladi. Shuncha ko'p tug'adi, o'ntalab tug'adi. Lekin dunyodagi eng xor hayvon ham shu va eng kam ham shu. Shuning uchun mana bitta ne'mat uch o'ttizda turishlik robbil alaminga yig'lashlik shuning uchun mana bu yerda faqatgina jismoniy emas iymoni ham o'zingdan qolib qo'ysa nizomi ya'ni biz birodarlar agar munofiq sifat bo'lib yursak dunyoni har yerda yursak bo'ladi namoz o'qib gunoh ham qilib yuraversak har joyda joy topiladi lekin biz shuning uchun hijrat qildik shuning uchun jihod qilmoqchimizki komil musulmon bo'laylik جنت کرایی. چنانچه من ابوا شرایط من ابوا امکانات بزگه بو تلا امکانات بو. از اون میذکاری که سوال داری. خار جن میدان دیم، تمام اش تهدید که توش. ترال مثلا بر بلو بیاد برادر. شو پایه دم من ویلات کوی. من ایمانم ضعیف لقیات. ای ترال ما خالی من. تهدید که تر مسلیک بو گناه نارامد. کیم تهدید که ترال باید او گناه کجا باشه کنی. گناه هنوز ترگز میاد. Çünkü üyeti yapkanda şeytan önüne üçte tügün tügüp bayadı. Onun için elhamdülillah bana bu nimetlerin birazlarla Kadir yeterlik. La in şekertum la zidennekum. Eğer beni dedi Allah Teala nimetlerime şükür kısana men onu ziyada kılıverem. Albatta ziyada kılıverem. Allah Teala ziyada kılıverem. İnşallah bana bu yol hak yol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürgen yol. Cennetli yol. Lekin meşakkatli yol. Kıyın yol. lekin ozgina yashagandan keyin mazza qiladi shunda bir mazza qilasiz qiynalib ezilsangiz ham mazza qilasiz chunki allohga qul bo'lib yashaysizda boshqa hech kimga qul emassiz na militsiyasidan qo'rqasiz na uchastkovoydan qo'rqasiz na prokurordan qo'rqasiz na bir gunoh eshitasiz na muzika eshitasiz na tansiz joyga borasiz na bir gunoh hamma joy islom qilay desanglar sharoit yo'q alhamdulillah Alloh taolo o'zi katta hijrat ne'mati. Ko'zingiz haromga tushmaydi. Quloqingiz harom eshitmaydi. Hamma atrofingiz mu'min musulmonlar. Bu katta ne'mat birodarlar. Bular ishkor qilsa Alloh taolo ziyoda beradi Ha, aytmoqchi bo'lgan gapim yer yuzini biz poklashimiz kerak. Shuning uchun doim aytganmiz, biz bir makon zamonga xos Sahobalar shunaqa bo'lgan. Inshaalloh Pokistonni ham bo'lamiz. alloh nasib qilsa shu saudiyaga kelamiz boramiz hamma malomatda qilamiz biz allohni lashkari bo'lmoqchimiz allohni lashkari bo'lmoqchimiz va biz jihodda hamma yer yuzida farz deb bilamiz Bitta birodar so'rab qoldi sizga aytsaki shu hindiston tarafga harakat qilasizmi vatanga harakat qilasizmi aytdim man hindistonga harakat qilaman keyin u kuldi vatan ku dedi aytdim ko'rasan ertaga afg'oniston fath bo'lsa o'rta osiyo inshaalloh o'zidan o'zi avtomatiski qo'lini ko'taradi boshqa iloji yo'q chunki bu tarbiyani yapgan mujohidlar nato bilan bellashyapti atom bombasi borlar bilan bellashyapti inshaalloh ular bilan bellash oson bo'ladi lekin bizni qalbimizdagi muhabbat bu allohning muhabbati bu rasulni muhabbati rasulini vatani rasuli yurgan yo'llar chunki bugun 50 bin Amerika askeri var. Ceziretil Arab'da buralarda. 1 milyona yakın kufr u yerda yuribdi yuribdi xotirjam shu dengizlarga chiqsangiz yalang'och yuradi amerika ayollari u dengizni qirg'oqda rasululloh alayhi vasallam yurgan sahobalar yurgan birodarlar chunki bizga aqidamiz shu makkani bir qarich yeri dunyoni hammasidan afzal biz uchun madinani bir qarich yeri makkadan tashqari dunyoni hamma yerdan afzal bizga baytul maqdis falastin biz uchta muqaddas yerimiz bor vatan muqaddas emas bizga Makka, Madina, Falastin. uchta muqaddas yerimiz bor. Biz og'i ko'zlab turganmiz. Shu namoz o'qitganimizda aytamiz, "Ya Alloh, bizni o'sha yerlarda bir kalashnikovlar bilan bir yurib, bir poklashing nasib qilgin." u yerni nopok qilyapti kofirlar birodarlar. Shuning uchun niyatingiz katta bo'lsin. Katta niyat qilinglar. Makka Madinani poklayman. Ummat birodarlar mana shu qarab turibdi, mana shu. Böyle senin terbiyana, niyetine giden volkan bulsun. Yahu bütün yeryüzüne alış mısın? ya cennet bulsun. Hacıya bir kilo yapgalla burakalla haber kılayaktı. Bu kişide Makke haram muzeylayla falan. Bunu kim paklaş paylaşıyor? Tayran ababil kesin mi yani uruşkanı? Ya Tayran ababil kemeydi bu. Hem Tara Keyfe suresinde uruşkan Tayran ababil vaktinde Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı yoktur. İslam yoktu Mekke'de. Şunun için Allah-u Teala parlandelerini yubardı. Aciz parlandeler himoya kıvaldı Kabe'ni. Endi navbat bizniki. Bizniki. Biz mu'minlarga. Shuning uchun himmatingni baland bo'lsin. Charchab qolmaysizlar shunda. Qattiq niyat qilsangiz charchamaysizlar. Ya ana shu podshohlarning diyori bo'lgan jannat yoki yer yuzida haqiqiy islom izzatlari. Shu narsa şey. bo'lsin. Hücuma aytaman, u Washingtonga borganda dam oladi. Ungacha istirahati yo'q. Bag'i Moskva, bag'i Isroil hammasini ozod qilmaguncha dam oladi. Isroil. Allohimizni amalimizni qabul qilsin, sog'lik qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizlarga ibodatni lazzatini bersin. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar